Sure Et-Tevbe Tevbe suresi 129 ayettir. 128 ve 129. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. ayet Tevbe ile ilgili olduğu için sureye bu isim verilmiştir. Surenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Bera'edir. Bu surenin Enfal suresinin devamı veya başlı başına bir sure olup olmadığı hakkında ihtilaf olduğu için başında besmele yazılmamıştır. Hicretin 9. yılında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri haç emiri olarak tayin edilmiş ve Müslümanlar hacca gönderilmiştir. Bu sure inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emirlerini haçtaki insanlara tebliğ etmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Hazreti Ali haç kafilesine ulaştığında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri amir olarak mı geldin yoksa memur olarak mı diye sordu. Hazreti Ali sadece sure Mekke'de hacılara tebliğ ile memur olduğunu bildirdi. Hazreti Ali bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hütbe okudu. Sonra da bu surenin başından 30 veya 40 ayet okuyarak dedi ki, Dört şeyi tebliğ memuruyum. 1. Bu yıldan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik yaklaşamayacak. 2. Hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecek. 3. Müminden başka cennete girmeyecek. 4 müşrik kabileler tarafından bozulmamış antlaşmalar antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi biliniz ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir. Hacı Ekber en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır.'' Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ey Muhammed! O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. إلا الذين كنتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden antlaşma şartlarına uyan, hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah haksızlıktan sakınanları sever.'' Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlı gayan esirgeyendir. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını eşitip de dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere kadar ulaştır. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız dışındaki müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl muteber bir ahde olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Tefsircilere göre Ayette istisna edilenler Hudeybiye anlaşmasına dolaylı olarak iştirak etmiş olan Huzeyme ve Müdliş oğullarıdır. Kureyş ve onlara bağlı diğer müşrikler antlaşmayı bozdukları için Müslümanlar harekete geçti ve Mekke'yi fethettiler. Antlaşmayı bozmayan kabilelere ise dokunmadılar. Nasıl olabilir ki onlar size galip gelince sizin hakkınızda ne ahit ne de antlaşma gözetirlerdi? Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır.'' Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri dünya malını ve nefsani istekleri satın aldılar da insanları onun yolundan alıkoydular.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 Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır.'' Onlara karşı savaşırsanız umulur ki küfre son verirler. Ey müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın. Ve onların müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Çevre memleketlerinden Medine'ye gelip de Müslüman olduktan sonra ülkelerine dönen müminler, o ülke halkı tarafından işkencelere maruz kalıyorlar. Bu yüzden de onlara karşı derin bir öfke besliyorlardı. İşte bu ayette o müminlerin durumuna işaret edilmektedir. Buna göre o işkenceciler tövbe eder, Müslüman olurlarsa Allah Teala onların tövbesini de kabul buyuracağını bildirmektedir. Çünkü Allah her şeyin hikmetini pek iyi bilir. Yoksa Allah sizden cihad edip Allah peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakmayacağını mı zannedersiniz? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimizin amcası Abdullah bin Abdülmuttalip Bedir Savaşı'nda esir olduğu zaman Müslümanlar müşrik olduğundan ve akrabasıyla ilgisini kestiğinden dolayı onu ayıplamışlardı. Hazreti Ali ise daha da ağır sözleri söylemişti. Abbas dedi ki bizim kötü tarafımızı söylüyor, iyi tarafımızı gizliyorsunuz. Biz Mescid-i Haram'ı imar ediyoruz. Kabe'nin perdedarlığını yapıyoruz. Hacılara su dağıtıyoruz ve esirleri serbest bırakıyoruz. Bunun üzerine aşağıdaki ayet indi. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur.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 İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramı unarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihat edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu ayete göre dindarlık bir takım şekli merasimlerden önce bir iman tasdik ve Allah rızası için gayret demektir. Bu şartlar tahakkuk ettikten sonradır ki hacılara su vermek, mescidi haramı unarmak ve bakımını sağlamak gibi hizmetler Allah nezdinde bir kıymet ifade eder.'' İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler.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 Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım, akrabanız, kazandığınız mallar, kesade uğramasından korktuğunuz ticaret, Hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra 12 bin kişilik bir ordu ile Taif'teki Havazin ve Sakif kabilesinin üzerine yürüdü. İslam ordusunun çokluğunu gören bazı Müslümanlar bu ordu artık yenilmez şeklinde konuşmaya başladılar. Ve kendilerini büyük görmüşlerdi. Fakat Hüneyn Vadisi'nde kendilerinden çok daha az bir müşrik ordusu ile karşılaşınca bozguna uğradılar. Çünkü onlar çokluklarına güvenmişlerdi. İşte aşağıdaki ayet onların bu durumuna işaret etmektedir. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Andolsun ki Allah birçok yerde savaş alanlarında ve Hüneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geriye dönmüştünüz. Sonra Allah Celle Celaluhu Resulü ile müminler üzerine sekineti, sükunet ve huzur duyusu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular, melekler indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu o kafirlerin cezasıdır. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون Sonra Allah Celle Celaluhu bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgeyendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lütfünden zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.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 Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka Tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Yahudilerin mukaddes kitaplarını taşıyan sandık birkaç kez düşmanlarının eline geçmiş, mukaddes kitap saldırıya uğramış ve bizzat Hz. Musa'ya verilen levhalar kaybolmuştur. Yahudi din adamları hafızalarında kalan bazı ayetleri parça parça yazmışlardı. Babil esaretinde iyi bir yazıcı olan kahin Ezra, şifahi ve kısmen yazılı olan rivayetleri bir araya toplayıp Yahudi mukaddes kitabını meydana çıkarmıştı. Bu hizmetinden dolayı da Ezra İsrail oğullarının saygısını kazanmış. Bu saygı zamanla o kadar aşırı bir noktaya varmıştır ki Yahudiler Ezra'yı Allah'ın oğlu saymışlardır. İşte yukarıdaki ayette buna işaret edilmektedir. Berâetun minallahi ve Rasul. من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 9. Sure Et-Tevbe Tevbe suresi 129 ayettir. 128 ve 129. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. ayet Tevbe ile ilgili olduğu için sureye bu isim verilmiştir. Surenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru bera edir. Bu surenin Enfal suresinin devamı veya başlı başına bir sure olup olmadığı hakkında ihtilaf olduğu için başında besmele yazılmamıştır. Hicretin 9. yılında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri haç emiri olarak tayin edilmiş ve Müslümanlar hacca gönderilmiştir. Bu sure inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emirlerini haçtaki insanlara tebliğ etmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Hazreti Ali haç kafilesine ulaştığında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri amir olarak mı geldin yoksa memur olarak mı diye sordu. Hz. Ali sadece sureyi Mekke'de hacılara tebliğ ile memur olduğunu bildirdi. Hz. Ali bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hütbe okudu. Sonra da bu surenin başından 30 veya 40 ayet okuyarak dedi ki, Dört şeyi tebliğ memuruyum. 1. Bu yıldan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik yaklaşamayacak. 2. Hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecek. 3. Müminden başka cennete girmeyecek. 4. Müşrik kabileler tarafından bozulmamış antlaşmalar antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi biliniz ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir.'' hac Ekber en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır.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 Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah haksızlıktan sakınanları sever.'' Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlı gayan esirgeyendir.'' Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını eşitip de dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere kadar ulaştır. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır.'' كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız dışındaki müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl muteber bir ahde olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Tefsircilere göre Ayette istisna edilenler Hudeybiye anlaşmasına dolaylı olarak iştirak etmiş olan Huzeyme ve Müdliş oğullarıdır. Kureyş ve onlara bağlı diğer müşrikler antlaşmayı bozdukları için Müslümanlar harekete geçti ve Mekke'yi fethettiler. Antlaşmayı bozmayan kabilelere ise dokunmadılar. Nasıl olabilir ki onlar size galip gelince sizin hakkınızda ne ahit ne de antlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır.'' Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri dünya malını ve nefsani istekleri satın aldılar da insanları onun yolundan alıkoydular.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 Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız umulur ki küfre son verirler. Ey müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın. Ve onların müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Çevre memleketlerinden Medine'ye gelip de Müslüman olduktan sonra ülkelerine dönen müminler, o ülke halkı tarafından işkencelere maruz kalıyorlar. Bu yüzden de onlara karşı derin bir öfke besliyorlardı. İşte bu ayette o müminlerin durumuna işaret edilmektedir. Buna göre o işkenceciler tövbe eder, Müslüman olurlarsa Allah Teala onların tövbesini de kabul buyuracağını bildirmektedir. Çünkü Allah her şeyin hikmetini pek iyi bilir. Yoksa Allah sizden cihad edip Allah peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakmayacağını mı zannedersiniz?'' Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimizin amcası Abdullah bin Abdülmuttalip Bedir Savaşı'nda esir olduğu zaman Müslümanlar müşrik olduğundan ve akrabasıyla ilgisini kestiğinden dolayı onu ayıplamışlardı. Hazreti Ali ise daha da ağır sözleri söylemişti. Abbas dedi ki bizim kötü tarafımızı söylüyor, iyi tarafımızı gizliyorsunuz. Biz Mescid-i Haram'ı imar ediyoruz. Kabe'nin perdedarlığını yapıyoruz. Hacılara su dağıtıyoruz ve esirleri serbest bırakıyoruz. Bunun üzerine aşağıdaki ayet indi. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur.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 İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve mescid-i haramı unarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihat edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu ayete göre dindarlık bir takım şekli merasimlerden önce bir iman tasdik ve Allah rızası için gayret demektir. Bu şartlar tahakkuk ettikten sonradır ki hacılara su vermek, mescidi haramı unarmak ve bakımını sağlamak gibi hizmetler Allah nezdinde bir kıymet ifade eder.'' İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler.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 Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesade uğramasından korktuğunuz ticaret, Hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra 12 bin kişilik bir ordu ile Taif'teki Havazin ve Sakif kabilesinin üzerine yürüdü. İslam ordusunun çokluğunu gören bazı Müslümanlar bu ordu artık yenilmez şeklinde konuşmaya başladılar. Ve kendilerini büyük görmüşlerdi. Fakat Hüneyn Vadisi'nde kendilerinden çok daha az bir müşrik ordusu ile karşılaşınca bozguna uğradılar. Çünkü onlar çokluklarına güvenmişlerdi. İşte aşağıdaki ayet onların bu durumuna işaret etmektedir. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Andolsun ki Allah birçok yerde savaş alanlarında ve Hüneyn Savaşı'nda size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geriye dönmüştünüz. Sonra Allah Celle Celaluhu Resulü ile müminler üzerine sekineti, sükunet ve huzur duyusu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular, melekler indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu o kafirlerin cezasıdır. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى hatta yutul cizyete an yedin ve hum sağirun. Sonra Allah Celle Celaluhu bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan esirgendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lütfünden zengin edecektir.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 Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.'' Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka Tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Yahudilerin mukaddes kitaplarını taşıyan sandık birkaç kez düşmanlarının eline geçmiş, mukaddes kitap saldırıya uğramış ve bizzat Hazreti Musa'ya verilen levhalar kaybolmuştur. Yahudi din adamları hafızalarında kalan bazı ayetleri parça parça yazmışlardı. Babil esaretinde iyi bir yazıcı olan kahin Ezra, şifahi ve kısmen yazılı olan rivayetleri bir araya toplayıp Yahudi mukaddes kitabını meydana çıkarmıştı. Bu hizmetinden dolayı da Ezra İsrail oğullarının saygısını kazanmış. Bu saygı zamanla o kadar aşırı bir noktaya varmıştır ki Yahudiler Ezra'yı Allah'ın oğlu saymışlardır. İşte yukarıdaki ayette buna işaret edilmektedir.